Միշտ ներկա հաղորդաշարն այսօր անդրադառնալու է 2020 թվականի պատերազմում զոհված Մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի իշխանանշանագիր փոխգնդապետ Վալերի Սերգեյ Աղաջանյանի մարտական ուղին։ Վալերի Աղաջանյանը ծնվել է 1976 թվականի օգոստոսի 22-ին Արցախի Հանրապետության Մարտունի քաղաքում։ 1982-1992 թվականներին սովորել է Մարտունում Մեսրոպ Մաշտոցի անվան համար երկու հիմնական դպրոցում։ Ուսումն ավարտելուց հետո 1994 թվականի մարտի 24-ին ծառայությանը անցել Մարտունու 3-րդ պաշտպանական շրջանում։ ակտիվ մասնակցել է Արցախյան առաջին եւ ապրիլյան քարորիա պատերազմներին, ապարգևատրվել մեդալներով եւ պատվոգրերով։ Ամուսնացած էր, ունի 5 երեխա։ Կնոջ Ալվինա Աղաջանյանի խոսքով Վալերին հոգադար հայր էր։ Սիրելի ամուսին ու հայրենիքի նվիրյալ զավակ։ Նա հոգատար հայր էր իր երեխաների համար, նվիրված ամուսին, ընտանիքի հենասյուն, լավ ընկեր, ծառայեկից լավ հրամանատար, սրտացավ էր բոլորի նկատմամբ, թև ու թիկունք էր ամենքին, իր մարդար արացով։ Նա գիտակցում էր, որ յուրաքանչյուր մարդու կյանքում գլխավոր դեր ունի ուսումը Բայց ամեն ինչից վերդասեց հայրենիքը, անգամ ընտանիքից։ Դեռ դպրոցը չավարտած ծառայություն է անցել պարտադիր զինվորական ծառայության եւ միջև իր կյանքի վերջին շունչը նվիրեց հայրենիքին։ Պատերազմի ընթացքում Մենք գիտեինք, որ առավոտյան զանգ կստանանք նրանից։ Ամեն օր խոսում էինք եւ հարցնում էինք՝ ինչ կա, իրավիճակը ո՞նց է։ Նրա պատասխանը միշտ նույնն էին. Դու երեխաներին լավ նայիր, ոչինչի կարիք չունենա։ Ամեն ինչ լավ է։ Վերջին անգամ խոսեցինք նույն օրը նոյեմբերի 4-ին առավոտյան բոլորս սպասում էինք, որ կզանգեր։ Այդպես էլ զանգ չստացանք նրանից։ Երկու 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Երբ սկսվեց Արցախյան երրորդ պատերազմը, Վալերին եղել է դիրքերում, գրվել, քաջաբար։ Ընկերները հպարտությամբ են նշում, որ իր գումարտակից ոչ մի զոհ չի տվել։ Վալերին 26 տարի ծառայել է հայրենիքին։ Իր զինվորների համար եղել է հոգատար հրամանատար։ Ճանաչողները նրան բնութագրում են որպես հավատարիմ ընկերոջ, պարտաճանաչ ու պատասխանատու զինվորականի, ընտանիքին նվիրված հոր։ Մհեր Սարգսյանը Վալերիի հետ ծանոթացել է ծառայության տարիներին։ Վալերի Աղաջանյանի հետ ծանոթացել եմ ծառայության ժամանակ, դեռևս 20 տարի առաջ։ Եվ հետագա մեր հարաբերությունները ոչ միայն ծառայողական էր, այլ շատ մտերիմ եւ ընկերական։ Որպես ընկեր հավասարակշռված եւ հոգատար էր։ Կոլեկտիվում իրեն ենթակա ստորաբաժանումում ամբողջ զորամասում վայելում էր հարգանք, բարեխիճեր, կարգապահ, կազմակերպչական բարձր ունակությունները օժտված, ընկերասեր, ցանկացած միջավայրում կարողանում է իրեն դրսևորել որպես լավ ազնվորություն, ենթականների նկատմամբ հոգատար էր, զինվորների նկատմամբ ուշադիր, մտահոգված, յուրաքանչյուրի հոգսերով լավ ընտանիքի հայր էր չափից շատ նպատակասլաց էր իր արջև դրված խնդիրները անկախ դժվարություններից եւ ստեղծված իրավիճակից կատարում էր ամենայն պատասխանատվությամբ։ Պիեզակի ազնվորություն, անկերական, մեծահոգի, մարդունակ եւ այսպիսի հատկանիշներով անվերջ կարելի է բնութագրել մեր միշտ ներկա Վալերին։ Պատերազմի դժնդակ օրերին բոլորը ոտքի էին ելել հանուն հայրենիքի պաշտպանության ու լինելիության։ Վալերին նրանցից մեկն էր։ Նա եւս դարձավ հավերժի ճամփորդ։ Իր գումարտակի առաջին զոհը եղավ դուստրը Մարիամ Աղաջանյանը հոր մասին խոսում է հպարտությամբ, ցավն ու կսկիծը հոգում խեղտելով, արդյունքները հազիվ զսպելով։ Չնայած այն ամենին, որ աշխատանքի բերմով շատ քիչ էր տանը գտնվում, տան եղած ժամանակ փորձում էր մեզ հետ ավելի շատ ժամանակ անցկացնել, զրուցել մեզ հետ, խորհուրդներ տալ մեզ, սիրում էր հատկապես հարցնել իմ ուսանողական կյանքից, ինչ փոփոխություններ կան իմ կյանքում, ինչ է փոխվել ուսանողական տարիների ընթացքում, ինչպիսի նոր ընկերներ, ինչպիսի դժվարություններ ունեմ հայրիկիս կողմից տրված դաստիարակությունը յուրահատուկ էր։ Ինչու յուրահատուկ, քանի որ նա քեզ հետ խոսում էր քո լեզվով։ Քանի որ տան մեծը ես էի, փորձում էի միշտ ջղայնանալ փոքր քույրերիս կամ եղբայրներիս վրա, նա միանգամից ասում էր, որ պետք չէ ջղայնանալ։ Ուղղակի պետք է նրան բացատրել ավելի հանգիստ ու ավելի գեղեցիկ։ Նա դա ավելի լավ կհասկանա։ Տես, ես քո վրա չեմ ճղայնանում, ես քեզ գեղեցիկ բացատրում եմ։ Ու հիմա, երբ փորձում ես ճղայնանալ, անկախ քեզնից դա չի ստացվում։ Հիշում ես նրա ասած խոսքերը։ Հայրիկիս կյանքի ամենագլխավոր երազանքն էր, որ նրա բոլոր զավակները ստանան բարձրագույն կրթություն։ Հիմա ես ունեմ բարձրագույն կրթություն, ցավոք սրտի նա ականատես չեղավ իմ կյանքի ամենագլխավոր ձեռքբերման, բայց խոսք ենք տալիս, որ կիրականացնենք նրա այդ երազանքը։ Պատերազմի ընթացքում, չնայած նրան, որ տան մեծ երեխան ես եմ, ամենից շատը ես էի վախենում պատերազմից։ Միգուցե գիտակցելով, թե ինչ հետևանքներ կարող է թողնել պատերազմը մեր կյանքում։ Ամբողջ պատերազմի ընթացքում, երբ խոսում էի նրա հետ, միշտ վերջին հարցը դա է լինում, որ «Պապ, կգաս չէ, որ միասին նշենք քո վերադարձում, միասին վերադառնանք տուն»։ Կհանդիպենք, չէ՞, պապ։ Ու միշտ պատասխանը լինում էր անպայման անպայման կգամ։ Վերջին շրջանում, երբ արդեն իրավիճակը շատ լարված էր, նրա վերջին կրկնվող ու միակ խոսքը դա է լինում, որ տան մեծը ես եմ։ Ես պետք է լավ նայեմ մայրիկիս, եղբայրներիս ու քույրերիս։ Միշտ դա էր ասում։ Մեր հանդիպումը եղավ, բայց ոչ այնպիսին, ինչպիսին ես էի պատկերացնում ու ոչ այնպիսին, ինչպիսին մենք էինք ուզում։ Վալերի Աղաջանյանը ծառայության ընթացքում ապարգևատրվել է մարտական ծառայություն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 20 տարի, Դրաստամատ Կանայան, ամբասիր ծառայության համար առաջին, երկրորդ, երրորդ եւ չորրորդ աստիճանի մեդալներով։ Արժանացել է նաեւ մի շարք պատվոգրերի։ Վալերի Աղաջանյանը զոհվել է նոյեմբերի 4-ին Մարտունու Ղուրուչուխ կոչվող դիրքում։ Հետմահու ապարգևատրվել է մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով։ Մի շնարկա հաղորդաշարներ եթերում։ Թողարկումը նվիրված էր 44-օրյա պատերազմում զոհված մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանագիր փոխգնդապետ Վալերի Սերգեյի Աղաջանյանի հիշատակին։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վեհանուշ Հովսեփյան։ Հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։